чудом якимось. Він хотів сказати, не стали ні термітами, ні сексотами, і зупинився. Що? Що чудом якимось? перепитала богиня. Якимось чудом зберегли дитячу чистоту не тільки уст, але й душі. І він знову злегка потис її руку. Але Олена Вікторівна раптом визволила її і з огидою та болем сказала. О, тільки не треба таких мені компліментів. Це не комплімент, а справжня істина. Добре, добре. Розкажіть краще, що доброго ви чули і бачили сьогодні. Як ваша анкета? Ах, будь вона проклята. Вмить вирвалось в Іваненка. Не будемо говорити про неї. Я завтра виїжджаю з Києва. Заболотова аж випросталась і з таким переляканим нерозумінням подивилась на нього, що він знову взяв її руку і зворушено поцілував. Як їдете? Чого? Чого так раптом? Та так. Тут я вже зробив усе, що міг. Тепер поїду далі. Доводити до кінця свою тяжку місію. Олена Вікторівна все так само чи то незрозуміло, чи ошелешено дивились на нього. Ну, а як же? Правда, я не знаю, це ви так несподівано. А коли ж ми побачимось? Не знаю. Ви ще довго будете в Києві? Олена Вікторівна від цього запитання змішалась. Їй Богу, тепер не знаю. А ви не вернетесь до Києва? Та, мабуть, ні. Не знаю теж. А ви коли саме виїжджаєте? Вранці чи ввечері? Ще не знаю, коли є потяг на Донбас, тоді й поїду. Олена Вікторівна болюче стиснула брови. Що ж робити? Якщо вийде вранці, то як же вона встигне попередити у київському відділі МДБ? Вона ж не може з ним їхати. Треба, щоб вона передала його їм. Так було їй наказано, коли не передасть. Вони можуть подумати, що вона навмисне випустила клієнта з під догляду, і тоді. Ні, ні, ви завтра не поїдете, благально і рішуче сказала вона. Це це неможливо. Ми ж з вами ніколи і, і не побули як слід разом. Ви повинні хоч завтра лишитись ще, добре? Степан Петрович дивився на це ніжне, чисте, затривожене лице і йому треба було знову заплющити очі і заціпити щелепи, щоб не вхопити її в обійми. В останній день хоч раз дати нарешті волю своїй душі. Добре, милий, добре. Зостанетесь. Ну, добре, зостанусь. Розплющив він очі і зупинив їх на ній з особливим натиском, але з одною умовою. І замовк. Ну, з якою? Хвилюючись, прошепотіла Заболотова і потягла свою руку з його пальців, але він не випустив її. Прихилившись до неї, він прошепотів, що цю ніч ми лишимося разом в одній кімнаті. О, ні, ні. ні з болем скрикнула вона. Тільки не це, тільки не це, я вас благаю. Ну добре, тільки не тепер, не тут, не в цих обставинах. Я я, я не можу вам пояснити. Я я не хочу примусу. Я хочу, щоб це було вільно від усієї душі і жаги, а не так. Колись у Москві десь інде, коли не буде нічого, що любий, повірте мені. Ви вірите, вірите? Степан Петрович мовчки дивився на неї. Коли вона замовкла, він ще помовчав потім з ніжною поштивістю підніс її руку до своїх уст, приклався до неї, як до ікони, обережно випустив і тихо проговорив. Ви, може, маєте рацію. Дійсно так, краще. Спасибі. А тепер дозвольте мені піти до себе. Отже, я завтра ще лишусь у Києві. Ми підемо з вами по всіх святих місцях нашого юнацтва. Потім увечері, може, до театру.